asteko gaur zetaz hariko gira eh, zeta belaunaldiaren ikuspegi ilunaz. Zeta belaunaldia ez da zuhoren belaunaldia edo dragonbola zetarena. Interneten agertu da bideo bat. Dola biegun eta iru milioi aldiz begiratua izan dena naskiolako zaite. Inglesez da eta gizon bat da mintzo hemen. Zeta belaunaldia zari da. Gazte belaunaldi bat. Zetak dira, larogeita amar amarkadaren erditsuan sort, sortu ziren aurrak. Larogeita amar, larogeita amar bost aldera, hotx, hogei, oita bost urte dituztenak, gaur egun. Teknologia berrien erdian sortu direnak eta eta sare sozialetan ere Ebe, ahunt sartuak direnak. Lehenagoko belaunaldia, hamar urte lehenago sortu zena da, eh? y belaunaldia, hor ere, eh, bada deskribapen bat, atxuan gauzie, internetan nahi bauzie, uh, eh, emana da, y belaunaldia, gerla hotza ezagutu ez duena da, eta iesarik gabeko mundua ezagutu ez duen lehen belaunaldia da. Gaurko gehia, zazpi belaunaldia, uh, zazpi zeta belaunaldia. Simon Sinek konferentziak emaiten ditu. Bere tonoa entzunen duzi biziki konbentzitua da erraiten duenaz, komertzioan ari da, merchandising eta bar, bat sobera. Baina bo, intezgarria da iduitu zait bintzat erraiten duena, parte bat bakarrik ikusiot eta azkenean sare sozialekin bizi diren gazte hauen kezka ipatzen du. Mundu errealari aurre egin behar dutelarik ahunt galduak direnak. Bere hitzak hemen adibidez. Facebook eta Instagramaren munduan bizigira. Biziki azkarrak gira filtroak emaiteko gure biziei. Biziki azkarrak gira erakusteko jendeei gure bizia bikaina dela, naiz eta deprimituak izan. Eta azkenean, bestearen bizia ikusterakoan ere, Facebooken sobera bikaina iduriduena, gure bizi ustelari referentzia egin eta deprimitu berdin. Sare sozialetan izaiteak eta smartphone bat ukaitak dopamina sortzen du. Ara zer dion. Horregatik, teksto bat ukaitean, sentimendu goxo bat sortzen du, fisikoki. Eta horregatik, atentzio hainitz ere ekartzen dugu laik edota atsegitei sare sozialetan. Alkola edo droga hartzea bezala da, berak dionaz, adikzioa badelarik gibelean, horrek suntsitzen ahalduena ondotik. Hots, sare sozialek eta internetak uh, belaunaldi hau ere suntsitzeko pres dela, azkenean. Perfil virtualak garantzi gehiago badu gure bizi errealak baino. Eta horrez gain, belaunaldi horrek ezagutu du, nahi duzu, baduzu, segidan, klase sozial bat, bereziki berdin unkitua da, ez dakit, baina, bon, Zentzu baten hori da, interneten dena erosten alda, baina beti famendu labur batekin, fite pasatzen da, eta beharra beti hor da droga bat bezala. Everything you want you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except Job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. Dena baduzu, salbu satisfamendua lanean eta aheman sozialen eraikitzea, ahunt inutila izaitea azkenean, hortarako ez da aplikaziorik. Jakin gabe, nola egin Facebookeko kliketarik gora. Gehiago laikukan eta dopamina xuta azkarragoa izango da. They are slow... meandering, uncomfortable, messy processes. And so, what this young generation needs to learn is patience. Hori da, arremanak sozialak, arreman sozialak sortzeko egiazkoak denbora behar da, sufrimendua behar da, eta poliki-poliki eraikitzen da. Azkenean, nortasun bat eraikitzen den eh, bezala, eta hortarako pazientzia behar da, eta belaunaldi edo zeta belaunaldi horrek ez duena pazientzia hori. Zeta belaunaldiaren ikuspegi iluna, bainan berdin errealista ere. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! <laughs> eta putz. Bo, belaun guziak baituzte, eh? oien alde ilunak. Gatom, deitzen da hau aldiz, eta bermeoko japlaria da, berak ere diskoa atera zuen joen urtean, eta hemen, eh, besarean eman ditu kantu guziak, bizi posa, deitzen da hau, kostako vibes, Gatom. Ben! Bizi osaz poz, bizi meidin euskal erin Bizi oin, bizi obi, rapata esmoki unbit Ez dakin gaur itzan itz, bizar nok jakin Ez doka mairu zazpizku alde, espazio guztoko alde Bizi osaz poz, bizi meidin euskal erin Bizi oin, bizi obi, rapata esmoki unbit Ez dakin gaur itzan itz, bizar nok jakin Ez doka mairu zazpizku alde, espazio guztoko alde Gana due babestekoak larre Ostiran gauetako barre Esan de abruen larre Gure kulturen ez da inor hiltzen Beste dimentsino batera badue Geupe baku geure tresna Animali sakratu Zue bat horrez ikaratu Nik astotardi beren katu Tamantan gorri zen antzera eguek igiritzen gozatu Bizi posa, posi, bizi, bizio bit, bizio bit, rapa da smokin bit Ez dakinit, gaur itzanitz, bizar, nok jakin Ez doka mairu, zazpizku alde, espazu biztoko alde Bizi posa, posi, bizi, meidin euskal erin bizio bil, bizio bil Rapa da Ez dakin gaur itz bizar nok jakin Ez dok amairu zazpi alde, Espazu guztoko alde Zenbat milenio, zenbat desio Temporan irauten dauen paguen akzio Pausoka baino ez da lortzen aritzen enborra Ta benetan luzi da gure lizarra Olan mentiz betetako lurraldien Anbototik ikusten han iruditzen Iparran itxosu lauta diego aldien Tontorretik euskal kultura ulertu gurien Telizimosa posibizi meidin euskal Bizio hil, bizio bi Rapata smokin bi Ez dakin itz, gaur Bizar, nok jakin Ez doka mailu, zazpi alde, espazio guztoko alde Bizi posa, posi, bizi Made Euskal Herrin Bizio hil, bizio bi Rapata smokin bi Ez dakin itz, Bizar, nok jakin Ez do kamairu zazpi alde Espazu guztoko alde pos, bizi, meidin euskal Herrin Bizio hil, bizio bi, rapata moki huit Ez takin itz, bizar, nok jakin Ez do kamairu zazpi alde Espazu guztoko alde Bizimoza, pos, bizi, meidin euskal Herrin Bizio hil, bizio bi, rapata moki huit Ez takin itz, bizar, nok jakin Ez do kamairu zazpi Espazu guztoko alde Gatomen eh, lan berria hemen bizipoza deitzen da kantua eta bere disko berria kostako vibes deitzen dena txematen alko duzina ere xarean nahi baduzue uh, tiropun ekoizpenak ateratzen du eta hainbat eh, japlarik ere beste batzuek ere parte hartzen dute eh, kantu batzuetan. Hala, gatom entzuten genuen. telebista Laster beste talde bat ere deskubritzen alko duzi, edo behintzat haien disko berria, altxatu taldearena, talde gaztea orkestuko dauku, Fred Berruetek, baina leheni lehenik ostegun eta asteazken ero bezala entzulearen iritzia goiz eta hitzetaputzen eta gaur, maikatiko ipe zuritza. Egunon eta urte berrian. Dener, mila zorionen honen desiratzeko sasaina da. Urte batetik bestera pasatzean, bizi zorion baten ukaitea, espero da, bederen urte batez. Eta urte zaharreko petoetaz zendako ez duhaitu, baliatu eta ondoko urte utopikoa presta dezagun. Hots, bimilata amazazpi urtea. Are, azgiten kajaskan lanean. Bake bidean denerk urratxe bat egin dezagun eta intzinakurri, kontsumo sistema behi batean sah edo segidezagun euskotan pagatuz, gizon eta emazteak parekotasun osoan bizi gaite zen, mundu tolorente bat eraiki dezagun, euskararen alde mugi mundu guziak korrikan adizan gaite zen, aurrek ezkuntza duin nortasun garatzaile eta ispiritu idekidura bat ukan dezaten, ingurumenaren geroak kontsumoaren haintzinean lehentasun haukan dezan, amaluja babes dezagun eta laborantza iraunko jasustatu. Ara, 2008 urtea asia da, eta egunez egun, astez aste, hilabetez hilabete, urtez urte, geroa norberaren indarta argiz hobetzen da. Ea 2008an, 2008an baino beki egiten dugun. Hau itz kukula eta inosenta. Egu behi eta urte bukaerako besta giroak eragina intzegur, edo gripako sukarek. Maikatiko ipen zuten ginoen milesker, zuri garaia baita bai sukajarena eta kulena berdin ere. Fred Begoet, orain musikaren tenurea. Bai, gaur irun begiragoaz, atxatu talearen irugarren diskoaren entzutera. lentan babestuta Ormak izerdita izan oi dira Ezel erraten ez duten Begira da juxakonak Gauaren lagudonak Egun hau alitz bezala Argiaren meldor Argiaren meldor Argiaren beldor Harau berri batzen atzak Leioetatik eguzkizpiak Ibai osinagak gitarran eta hotxean, Julen Abaugeak gitarra palean eta Iker Harizek baterian osatzen dute altxatu taldea. Talekideek, amabi amairu urte baino ez zituzten 2008an, ekarrekin jotzen hasi zirelarik. Beren lehen diskoa, urte baten buruan atera eta emezortzi urte inguru dituzten honetan, jadanik beren irugarrenarekin elu zaizkigu, egalen indarra zaintzina izenekoarekin hain zuzen. Entzuten duzuen bezala, Nafartar Girokote honek punk roka egiten du. Beren eraginetan, The Clash bezalako laroiaren amarkadako punk rock taldeak eta arkor melodikoa lantzen duten hansi dedo bad religion bezalako taldeak badira. Logikoa denez, musikari hauek hain gaztiak izanik, astapenetik unat beren musika garatu eginda. Eta influentziak ere bidergatu egin dira. Ondorioz, disko begi hau aberatsagoa da eta berritxarraken unibertsotik Dinosaur Junior edo Pixizen era elamaten gaituzten kantuak bat dira hemen. zabaldu justuan Zigorri indarren menpe Tiroa gogoan Borrela bizitzerik Ez dago munduan zerbait egitean Pentsatu arazinai, makil indarpean Irudi du gerala, kaiola batean Jarritako txoriak, fusilen menpean Ez ez du nahi! Disko begi honek, ameka kantu biltzen ditu Horien artean, juren lekuonak mila behatzen talorgo eta iruan idatzi Ez du nahi kantu ospetsuaren bertsoa Kantu horretan gainera, eiotik kantaleko gorka ahmendari zen ahotsa entzun daiteke. Kolaborazioak aipatzen baititugu, jakin behar da ere, ibakusa metaltaleko Silvia kantariaren boza entzuten aldela, garaipen krudela kantu honetan. hitzei dagokienez, gehienetan gai sozialak eta aldarrikatzaileak dira. Baina bada ere maitasuna aipatzen duen kanturik. Grabaketa bi garai desberdinetan egin dute. Bost kantu grabatu zituzten astesainduan eta gaineratekoak abuztuan. Kantuak Ibai Osinagaren hitzetan oinarritzen dira eta hortik denen artean musika egiten dute. Aipatu behar da bertzalde, lana gor dizketxe nafartagarekin atera dutela. Ez da dudarik, irukotearen diskorik helduena eta borobilena dugu hau. Nik uste, luza zoroitzeko moduko punk jokin nosokta edera badugula hemen. Horren froga bezala entzuleak, proposatzen hau zuet kronika hau, diskontako azken kantu batikin bukatzea. Iruña, zuekin irumegitik, altxatu! Jekinaren gaineko izararen galera Euskal Herren gotorretu, euskal duna niri buruzagira. Nafar estatuko bihot, euskal herren Altsatu taldea Fred Berroetek aurkezturik min lesker, zuri ondoko asterte beste de talde batentzat. Eta laster aldiz beste musika estilo batean ere sartuko gira Marina Beretxe biolina jolearekin aste buruntan larumatean teiken Euskal Kosta Baiona Eskualdeko Orkestrak bi konzertu eman goitu urte berriko kontzertuak direnak eta eh, lehen biolinaren tokia duen Marina Beretxe entzunen dugu laster eta maia muruaga ere gurekin izango da kantuz kantu emankizunaren aiparmenaren zat. Bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadet Argaina. Goizuntan ziburun gizon bat itxasoat erori da esponda baten gainetik, behoita amak bat metra goratik lehatu da, bisaian kolpatua zen suhiltzaileek baionako ospitalerat ereman dute. Lan denboratik kampo zuen lanbide eta nagusiarekin osoki mosteko eskubidea bermatzen duen lege bat, plantan emanda frantziana, urte astapenean, elkomri legeko behoita amosgarren artikulua da hau, eta erreiten duenez, deskonexio numerikoa eskubide bat bilakatzen da frantziako langile guzientzat, telefona mugiko edo internet bidezko komunikazio tresnak mostea dretxo bat bilakatzen da, enpresa presabarneko negoziaketa edo akordioen bitartez. Elur eskasaren gatik, elur lekuetan sasoin txarra abiatzen da. San Martiko ahian, azaruaren ogoita hirutik ez du elurik bota. Halaike ere muaren euneko berrogoia zabalik da. Azken egunetako otzari esker, elur artifiziala egina alizan da, atik ez denetan. Ondorioa izan da, eguberiko bakantzetan, jende guti izan dela eta aloiamenduen erdia baino gutiago bete zen urtatxez aldiz jende geixago eta orai otsaileko bakantzak igurikatzen dituzte horbeita jende gehiena jiten San Martiko ahirat. Nolako telebista bihar galde hori iardesteko eta gaur egun dauden tendentzier bea ospatuko da hogoita amargarren uh, eh, FIPA miagitzen, urtahilaren hogoita lauetik hogoita behatzirat, Kanada izanen da gomita nagusia, orotarat, Frantziako eta nazioarteko fikzioa dokumentala erreportaia edo musika erakutsiko dituzte miagitzeko areto desberdinetan, eunta hogoita bos bat hitzordu. Eta futbolean ere garen kopa eh, final zorzirenetako denetako joaneko partida, gaur bilboko atletikek Barcelona eresebituko du. Begoña Uarte eta Mikel Zuluaga atxirotu zituzten joan den hastean Grecian, hauek entzatzen ziren sortzi ieslari euskal egirat ginarazterat. Gerostik libratuak izan dira, baina epaiketaren zain dira. Begoña Uarte, ostiraluntako gomitako izbegin. Larun batuntan, ahmendaritzeko erina trinketeak berrogoi urte ospatuko ditu eta horren karietara eskuska amaturak frantziako finalerdiak jokatuko dira seiontatik goiti, lehenik zare seiko alkaztena eta osafren atzariko antxordoki garaten kontra eta ondotik bakeko poitz eta iturbe sarako dizabo eta endararen kontra Bi partida horiek eta ospakizun guzia zuzenen eskeniko dizkizuegu euskal irratietan. Biaramunean atik futbolaren besta izanen da, miagitzeko jandarkeko amaturek, Stadreneko profesionalak izanen dituzte parean, Frantziako kopako final ogoita mabirenen kari, atxaldeko bostontan agilerako zelaia zanpez beteko da partida horren segitzeko, eta gure han izanen gira zelaia inean gertatzen denaren kondatzeko. Atxaldeko bostontan beraz, miagitzeko jandarkereneko Stadrene, zuzenean euskal igatietan. Euskal Igatiak, Lekuko Kirolen Igatiak. Egia da, maite ditut albumak, eh, maite ditut diskoak izatea alor bat bezala, ari bat baden, zerbait baden, eh, nahi bauzu soinu aldetik, nahi bauzu interpretazio aldetik edo Gaia ostira lonetan, kantuzkantu emankizunean Ruper Ordorikarekin izanen gara, guria ostatuan diskaren bueltan. Kantuzkantu, ostira atxaldeko lauetan, eta errepika larun batean arratsaldeko bostetan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz putz, itz putz, itz putz, itz eta itz eta putz, Frenchan zer dira ipamen nagusiak eh, tenore untan eta azken berria hau eh, gai nagusi da eh, berria edota argiako tituluetan ondakinen kudeak eta sailean erraustegiaren adjudikazioa eteteko agindio donostiako zitegiak gipuzkoako foru aldundiari. Hau da beraz be, erraustegiaren aurka direnen posa sortzen duen berria lehen berria behintzat ez baitu nahi ez dela eginen erraustegi hori. Donostiako bigarren administrazio uzitegiak eh, arrazoina eman dio beraz gura sos plataformari eta gindu du diputazioak ez ditzala adiudikatu subietako planta egiteko lanak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako uzitegi nagusiak ebatzi arte, doerabaki arte Gipuzkoako iri ondakinak kudeatzeko plan orokorra legezkoa dela eh, argiak ere titulu hau emaiten du urbiletik segitzen baitu gehia ere errostegiaren esleipena gelditzeko agindu du donostiako epaitegiak hori lututako beraz luturak katsemango dituzi bai berrian, baita argian ere Gomazko pilotak titulupean aingeru zudaireren kasua berri zidekitzeko agindu diote Jaime Otamendi epaileari. Espainiako poliziaren politak pilotakada barkatu baten ondorioz begia galdu zuen eta jabiako gaztea pozik agertu da erabakiarekin eta etzuela espero adierazidio berriari Nafarroako zitegiak atzera bota du hain geruzu kasua artxibatzeko erabakia eta otamedi, otamendi instrukzio epailari agindu dio uh, jarraitzeko ikerketarekin begi bateko ikusmena galdu arazizion gomazko pilota nork bota zuen argitzeko berrian setasunakan. Euskal presoak sailean indarkeria ugaritako biktimen babesa jaso du urtahilaren amalauko martxak. Sare plataformak antolatutako manifestazioarekin bat egin dute besteak beste Rosa Rodero etaren biktimak eta Carmen Galdeano galen biktimak. Orotarat, eun lagunen babesa jaso mobilizazioak eta tartean dira Carlos Garaiko etxea jaurlaritzako lehen dakari oia eta sail buru oi ugari ere, giza eskobiden alde den oro deitu dute hilabete untan, beraz, sakabanaketaren aurkako mobilizaziorat bilbon eginen den manifestaziorat. Eta hori loturik ere, arantza zuluetaren egoera salatuko dute larumaten manifestazio batean berrian aipagai. Arrazakeria sailean aldiz argiak, iruñeko kabalka, kabalgatatik kanpo utzi dute kazetari bat ustez antolakuntza kritikatzea gatik. Reyes Ilintxeta argiako kolaboratzaile eta diario de notiziaseko zutabegileak azaldu du aurten ez dutela deitu betidanik parte hartu izan duen ekitaldirat Baltasar Beltzari buruzko jasko eztabaidan egin zituen kritiken gatik dela dio argian xeetasunak. Eta bestalde ere argian Euskal Presoen Uh, espetxe politikaren manifata eta euna txikimenduak ere aipatzen ditu argiak baita goxe greba bat ere beste gai batean goxe greba abiatu du Josemari Erdozain Portugalete Tarrak presuen egoera salatzeko zinegotzi hoi eta erretretatuak lau eguneko goxe greba abiatu du urtahilaren lautik sortzirat kalera kalera ekimenari bere ekarpena egiteko asmoarekin argian aipagai eta presoak eta ieslariak ardatz elduden foro sozialean kazeta.eusen gaina hemen presoen etxeratzea eta bake prozesua laguntzeko ekimenak izpide dituzte martxoan endaian eta donostian izanen diren laugarren foro sozialean. Bilboko kaleak beteko direla ere gainezka hemen kazeta puntu eusen eta bestalde demokrata askok ez bezala Trumpek egoeraren lagitasuna ondo ulertu eta esplotatzen jakindu. Hori ere kazeta puntu eusen den eh, elkarrizketa irakurtzen alduziena Bernie Sandersena eh, eta garak eh, argitaratzen duena. Bestalde, media bazken usue deitu erria, uh, erri edene genetariko bat Espainiako lujaldean, arazerrak gitaratzen eh, duten, Nafarroako erriaz, bera erria sartzen da, zerrenda hortan Espainian eta Jean ere aipagai, Jean Lazal eh, diputatua aleperat joango da, uh, presidenzialetan bera ere aurkezten dena, frantziako presidenzialetan. Ostira luntan joango da aleperat, dosaiatuko da behintzat, eh, beste diputatu batzuekin, le republikeneko Nikola Duik eta Thierry Mariani fionistarekin. Eta bukatzeko zuduestekin, zein dira tendentziak edo haitek tendentziak 2008 zazpiko zuduesten titulua da hau, eh, auto autonomoak, objektu konektatuak eta telebista eh, biziki-biziki finak, eh, oraindik finago posible baitzen iduriz, eta bestalde egaztien gripeaz ere karta proposatzen du zein diren, beraz, uh, unkituak diren departamenduak frantzian, Alazer zen eh, gure aipamena, prentsarena eta hitz eta laster gurekin izango da maia muruaga. Kantuz kantu eman kizunen entzun uzie juper Ordorika izango da bere gomita, baina orain hitz eta gomita. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta Pampi Merkapiderekin eh, dugu gure gomita gaur, Bayonako hiriak, Euskal Kosta Bayona Eskualdeko Orkestrak, eta zen nazionalekin partaidetzan urte berriko kontzertua antolatzen dute logagelan. Larun bat gauean, sortziak terretan eta igandean atxaldeko bostetan urte berria musikan ospatzeko, kantari musikari hainitz gomitatuak izan dira, Marina Beheretxe biolindioleak joleak segurtatuko du lehen biolinaren tokia, eta pampi merkapidi erran nor naik gustuko ukaiten aldu musika programazio hau haintzineko urtetan publika publiko hainitza baitzen ere. Uh, be, denetarik badira, eh? bon, zaharrak, gazteak, aurrak, uh, eh, elduak, eh, ara, eta uh, musika klasikoa maite duten jendea, hori seur, eta batzutan kurios batzu ere, eta uh, bara gure helburua da pixka bat uh, jende berria jinaraztea erakusteko eh, musika klasikoa ez dela bakarrik uh, elitarentzat egina eta eta uh, ara ez dela hain uh, zaila entzuteko nik hori uh, badakit ez eta <laughs> nire bizia da baina uh, ara jakin zazue denentzat egina dela eta zatozte plazer baduzue zenta uh, Zinez, gainera hor uh, urtatzeko mm, konzertu hori, programazioa uh, zinez uh, berezia da, ez da komplikatua, naiz denek beren uh, gustoa atsemanen dutela. Bo, justoki, eh, aipatuko dugu hori, eh? baionan uh, eh, oitura bat sartua da, eh? urte berriko lehen kontzertu handi bat ola mutatzen baita, urtengoa izanen da, asteburuan eh, larun batez eta igandez, hor ere zinez zabala izanen da, horren diren musika muta zinez desberdinak baitira, eta urta ere mentuaz ez gira gu uh, entzune bezala orkestra kasiko batek egiten aldituela, hainitz estilo. Bai, hor klezmer musika joko dugu, tangoa ere, eh, bon, kantu, fa, euskal kantu bat izanen da, alere, eh, Mikel Laboaren txoria txori, musika espainola, opera, uh, izanen dira ere uh, valz de vien deitutakoak, horiek dira tradizionalak musika klasikoan urtatxaren zat. beraz, gauza bai, zinez desberdinak izanen dira eta gustu guztien zat. Eta gomita batzu ere, eh, lotzen dira zuen musikeri? Uh, bai, badira hainitz, eh, bai, konzertu hortan, izanen da beraz fil ez ditutan zibiar. Uh, Filip Deskura bandone Jean-Pierre Lavast klarinetan, Beniat Asiari kantaria, Christian Paul ere kantaria, eta hor uh, izanen da ere uh, od uh, gure flautista orkestrarena, berak ere gauza bat eh, bakarlari bezala joko du, eta, eh, bon, nik ere gauza batzu uh, bakarlari bezala joko ditut. Mhm. Erran behar da hor, azken mementoan uh, uh, zuzendariak ezin zuela etorri, edo ez behar bat gertatu dela, eta aldatua izan dela. Nahin noen jakin justoki ikusten den hor, uh, mugitzen ikusten den pampinori haintzinean, importantea denez justoki orkestra bat entzat. Gauza importantena da, kasik, bai, uh, ara, aldatzen zularik, zuzendari aldatzen delarik, uh, interpretazioa aldatzen da ere. Beraz, guretzat biziki importantea da. Hor, eh, Victorian Van Ustenek eh, du ordezkatuko Benjamin Levy. Eta guk uh, ezagutu dugu atzo, <laughs> atzo arratxean. Bo, zinez gizon gaztea da, eta e, biziki gisakoa, eta bere ideak e, aski onak dira, eta energia handia du, eta bon, biziki konten gira berekin aritzea. Baina negia da, ara, biziki importantea dela e, zuzendari on bat ukaitea pixka bat uh, berezia da hori jaitea. Baina uh, denek pentsatzen dute, uh, bo, be, ez dela, ez duela gauza ondirik egiten, eh? Baina uh, zinez berak lan egiten du gurekin, uh, errepiketan berak gaitu gidatzen, uh, esplikatzen hauku, ba, zer nahi duen, hor uh, azkarrago, hor uh, emekiago, hor pixka bat fiteago dio mergira, hor soinu berezi bat nahi du, ara, berak ditu gauzak erabakitzen, uh, Eh, naiz eta eh, partituran denak eh, idaz, idatziak izan, baina gauzak gehitzen ditu eta pixka bat oparia apaintzen du. Kolore berri bat emaiten du ordean. Erran nahi du musikariak behar ditula bere begiak izan partizioetan, baina sustut ere uh, zuzendariari buruz. Bai, eta hori oitura bat da, eta txipitatik ikasten dugu, uh, zenta partitura begiratzen dugularik, alerik, alere begiak ikusten dute. Baina batzutan, egia da, partitura pixka bat utzi <laughs> behar duzula eta uh, begiratu behar duzula um, eh, zuzen bada uh, mementu berezi bat eta uh, ara, gauza importante bat bada egiteko eta hor izan behar zira. Mm -hmm. Partitura horiek justoki, ari gira beti bo, musikari profesionalak ziste, baina beti baitu ze partizioak. <laughs> e, ez da rok talde batean bezala, hor nota pixkat gehiago bada? Bai, <laughs> badira <clears throat> nota asko eta eh, ere gure repertorioa hainitzetan aldatzen dugu. Beraz, uh, gauzak lantzen ditugu, bon, kasik gogoz barakizkigu, baina nalere, uh, eh, ordu bat eterdi irauten duelarik konzertuak, izan behar zira, beti hor konzertratua eta egia da partiturak hori laguntzen zaituela. Baina, batzutan gogoz jutzen Nugu ere, eh, badakigu egiten. Baina orkestran, e, egan behar da, um, parte desberdinak ditugula denek, eta adibidez guretzat, biolinentzat, egesago da uh, gogoz ikastea, zentainitzetan melodia dugu. Aldiz, adibidez eh, kontrabasuentzat edo lako parte batentzat, ez dute melodiarik beraz hor zailago da ikastea zenta ba, gauzak hainitzetan aldatzen dira, eta ez da jok musikan bezala, jok musikan baituzu, are, bos pasai harmonia um, aire bakutsan. Hor bat dituzu, ez dakit berrogei bat, eta beti aldatzen da, beraz, zaila da ikastea. Bai. Hor, programa untan, zuretako, zer ditaike, zailena? Zailena, dudari gabe, uh, autostrada deitzen den eh, airea, ala, bigarrena, hori, eh, zaila da, nota asko baitugu biziki fite joiten da, eta eh, hainiz uh, landu behar, eh, behar izan dut, eta, bon, kusiko dugu. Normalki mm. dena ontsa pasatuko da, eh? Hainan, mhm. bon. Bon, ahulkatzen duzu beraz konzertu unen ikustela joaita, et, ez dela bakarrik editisten zat, nor nahi idekia da. Bai, hori xe hor, zatuzte denak. uh, <laughs> eh, ta zinez programa biziki edera da eta gustu guzientzat bada, uh, ara, maite, bale, bada ere, uh, kantu uh, ezagun bat, Mizirlu Pulp Fictionen uh, musika. Hori ezagutzen duzu, pentsatzen dut. Eta, uh, ara, eta artista ederrak ere, uh, bakarlari gisa, beraz, uh, Pentsatzen dut, ba, gauza eder bat dela urtea mm, hasteko. Neiz eta logagela ez den baita espada horrentzat egina, hor untsa egokitua dela ere jameak da, eh, azkenik. Bai, uh, zen nazionalek uh, eh, muntak eta edera egindu, eta um, mm, ba, zinez guk ere biziki polita atseman dugu atzo, eta um, mm, pentsazen dut publikoak ere maitatuko duela. Bai, soindu baldintzak publikoaren zat eta zuen ere honak? Ba, mikroak ba izanen ditugu, zentagia da eh, gela horren soinua ez bikaina guretzat, baina e, bai, mm, sonua izanen da eta pentsatzen dut soinu edera izanen dela. Mil esker magina, konzertu hon? Mil esker zuri eta lastarek. Bara, eh, mil esker ziri uh, Marina Beheretxe eta Pampi Merkapide eta Mizir Loop Fictionen kantu famatua hau da. Eta orduan, eh, deskubritu nahi baduzie Euskal Kosta Bayona Eskualdeko Orkestrak, eh, musika klasikoan nola transformatu duen. Txartelak oraindik eskuratzen aldira Bayonako edo kintauko antzokiriat deituz, eh, zen nazional... .fr web gunean ere uh, eta jadanik erdia betea dela eh, lekuen aldetik eta konzertu urridik hogei tabi urtez betik akuntzat hori ere ez da gaizkiak itea. Eta itzetaputzen, orain, kantuz, kantu, eman kizunaren tenorea maia muruaga jatsaldeon hon. eta urte berri hon. Happy New Year, maia. Hori da. Inglesez bai. Hai. dugu gaurkoa. Euskal, ez, Euskaldunak eh, joiten dira estatu batuetara grabatzera gaur egun. Ah. Ez? orain harrapatu zure txistea. Ez da txiste bat, lotura bat bada, ez? Zala ere, zuzena eta... Mhm. Bai, bai, e, eh, Ruper Ordorika <laughs> buruz eh, lagundu ota imaia, Hor <laughs> jendak hartuko nago zinez. Eh, bai, kantuz kantu eman biak zure gomita, gomita undia, urtea ongi asteko justuki, Ruper Ordorika izango baita. Hori da, e guri haustatuan izeneko lana plazaratu baitu, e, orain dela hilabetezun baitzu dagoeneko, eta bihar e, donostian entzuna izango dugu, Victoria Eugenian izanen baita, eta hartara itzaki hona iduritu zaigu, ba, berekin kantuzkantu bat egiteko. E, guria guri da ba, atera duen azkena, eta aliuntan ere, zuka ipatu zumezala, estatu batutara jodu garabaketaren zat, ah. New Yorken izan baita. Hala, bai. banekien zerbaitetan arrazoina nuela. Ba. New Yorken eh, behin, beraz egin du grabaketa hau. Guria ostatua, uh, eh, Ruper Ordorikaren uh, diskoaren oinari, beraz, guria ostatua zer da? E, guria ostatua izan da orain itxia bada ere ostatu bat, e, berak e, gazte denboran e, ezagutu alizan zuena eta keinu bat egina izan dio eta hartara ba, guria ostatua deitzen da diska, badira pare bat kantu ere ostatuaz eh, mintzatzen dena, baina esango egun nahiko eklektikoa dela laire, gai ezberdinak lantzen dituen diska bat dela ere ba, bere azkena. Mhm. Eta bukatzeko, zagin nolako diskoa errango zenuke beti ruperen eh, estilo hortan gelditzen da, aldaketarik bada, soinuan, doinuan, musika estiloan? Eh, eh, Ruperrek badu eh, bere, ez dakit nola esan, bai. bere soinua, ez? E, Ruper da eta segituan nabari da hori bai, esango dugu aldi honetan ere arkaitzminarrekin e, lan egin izan duela. Mhm. eta em, ba, musikari handiak ere izan ditu inguruan, Jamie Shaft, Tony Sher edo Kenny Wallaceen adibidez, eta Bai, e, eh, Ruper Ordorikaren unibertsuan e, eh, ba berehala eh, sentitzen gara eta mm, ale bat gehiago, ez? Eskaintzen dugu diska honekin. Mm Bo, ebe kantu batekin agurtzen gira orduan, baduzu bat bereziki entzuna izenukera? Ba, zergatik ez ez, ez esatea izeneko kantua nahiko iradiketzaia da eta norberak ardezela kantua e, berak sentitzen edo ikusten duen bezala. Ados, harik guazen horrean entzun ezagun, maia muruaga mil esker bilan kantuz, kantu, saioan eta berdin ere larumatan atxaldeko bostetan. Bai, hurren guazten arte. Zein zaila dena, ez zetze xatea, zein zaila dena, txanda ematea abantaia ez onaratzea lehen saria bazter ez da erresa aldunaren lausengua osatzea zeintzaia den Ez ez esatea zeintzaia den Esku haukatzea behin oparia Onartu ezkero ardo gozoa Edan egun zaila bai eztatzea txampon baten ifrentzua zarela. zaila den Ez ez esatea ospearen Dirdira belztea sosarimen Egin orduko ardia zara Ardila ruzko zein den zaila ia esatea Txampun baten Ifrentzua zarenean Zengo soa Eskuinako eskuzintzoa Kalekin itzordua duzi bihar, maia muruagarekin izanen da, kantuz saioan. Zortan bukatzen da, asteuntako untako azken saioa zen, ezkezka, bilduma okan gozue bihar gaueko behatzi honetan, eta laram, larun batean atxaleko lauetan. Nik agurtzen zaituztet bihar goiz berri itzordua maiten, seiak euskal irratietan.